mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Kristus ir augšām cēlies. Šajā svētdienā ar jums kopā atkal ir apvienības laulāto tikšanās eh, raidījums mīlestības dialogs. Un mēs, Edgars un Sigita, mēs turpinam sarunāties par eh, dzīvē svarīgām lietām, par eh, dialogu, kā tas var palīdzēt uzlabot mūsu laulības dzīves kvalitāti un arī kontaktēties ar apkārtējo pasauli. Katrs reiz ir dzirdējis vai pat lietojis teikumu, kad mēs augām, tad gan tā nedarījām. Nereti mēs to attiecinām tieši attiecībās uz bērniem un bērnu audzināšanu. Turklāt tā ir taisnība, jo katrā laikā ir savas lietas un savi izaicinājumi. Mūsdienās vecākiem neapšaubām ir tie ir citādāk nekā pirms 10, 20 vai 30 gadiem. Šoreiz mēs uz sarunu aicinājām klinisko un izglītības psiholoģu Dainu Žurilo, uh, lai pārunātu, ar kādiem izaicinājumiem saskaras vecāki audzinot bērnus mūsdienās un kā vecākiem veidot dialogu ar jaunākajiem ģimenes locekļiem. Labvakar! Labvakar. Varbūt, nu tad, varbūt nedaudz plašāk iepazīstiniet ar sevi, lai klausītāji saprastu. Uh, kas viņiem šodien par viesi. Mhm. Jā, nu, tā mana darba pieredze ir vairāk kā 25 gadi. Esmu psihologs savā privātu praksē, Eh, strādāju gan ar bērniem, gan ar eh, pusauģiem, ar jauniešiem, ar, eh, protams, ar pieaugušiem cilvēkiem, ar pārkonsultācijas. Diezgan daudz jau manā pieredzē un praksē ir, kā arī veicu diagnostiku un, protams, arī konsultēšanu par dažādiem jautājumiem, sākot no bērna dzimšanas, beidzot jau, protams, ar šo pieaugušo vecumu posmu. Esmu arī uh, E, izglītības psihologs skolā un arī direktora vietniece izglītības iestādē un atbild par atbalstu pasākumiem bērniem, e, izprotot viņu vajadzības e, mūsdienu situācijā. Tā ir varbūt tāda mana būtiskākā ikdienas pieredze tieši tajā psihologa darbā. Šoreiz raidījuma tēmu ierosināja mūsu klausītāji, kad janvārī lūdzām pāris, lai padalās ar kādiem izaicinājumiem viņi saskaras mūsdienu laulībā, mēs saņēmām vēstuli, eh, kuru izlasot, sapratām, ka tā ir pilnīgi atsevišķa tēma. Varbūt es uzreiz arī gribu nolasīt to vēsturi, lai nu, mēs to sarunu tā varam veidot. Liels izaicinājums mums, kā laulātam pārim, ir veidot harmoniskas attiecības ar mūsu meitu. Mēs esam tik ļoti atšķirīgi, ka šķiet, ka starp mums ne, nav, uh, ir ne tikai viena, bet pat vairākas paudzes pieredze, kuru ieguvām mēs savu vecāku mājās, īsti nedarbojas attiecībās ar meitu. Mums un meitai ir atšķirīgs skatījums uz to, kas dzīvē ir svarīgs. Mēs cenšamies viņai nodot tālāk savas vērtības, taču viņas uh, trauciņš ir slēgts vai arī piepildīts ar kaut ko citu. Tā kā, me, uh, tā kā meita izturas pret mums, mēs nekad neizturētos pret saviem vecākiem. Mēs izjutām ārkārtīgu cieņas trūkumu, un šīs nepatīkamās jūtas ietekmē arī mūsu kā laulāto, laulātos. Savu sarūktinājumu mēs netīšām pārnesam viens uz otru un tādējādi tiekam sāpināti. Tad <laughs> varbūt tās, ar ko tad ir jāsaskarās mūsdienās, audzinot, jo šeit tas, tas cilvēks saka, ka viņam liekas, ka starp viņu un bērnu ir bezdibenis vairāk nekā viena paudze. Es vēl gribēju pajautāt, vai tas ir tipiski, vai tas ir kaut kāds tāds ļoti izņēmuma gadījums. E, tas, es varētu teikt, ka mūsdienās tas kļūst ar vien vairāk. Uh, Un viena noteikti tāda būtiska lieta, ka e, praksa arī rāda to, ka tiešām tā ir, ka ja neiet, ja klājas grūti tieši bērnu audzināšanā, tad tas spēcīgi var ietekmēt e, eh, pārattiecības kopumā. Bet eh, te atkal, protams, pārim jābūt sastarpējā dialogā un ļoti vienotiem šajās savās prasībās un arī audzināšanas metodēs, tad tas eh, viņus noteikti stiprinās, īpaši esot bērnam pusauģu vecumā, kad tas pusaudzis to ģimenes kuģi dažādos veidos sakustina ar savām idejām un uh, tādām varbūt uh, pārāk idealizētām un, un tādām pārliecinošām kaut kādām domām par to, kā vecākiem vajadzētu dzīvot un kā viņam pašam vajadzētu dzīvot, kas bieži vien nav sasaistīts ar to realitāti, ko, kas ir ko iespējams veikt. Uh, Bet eh, tas varbūt lielākais mūsdienu vecāku izaicinājums tas, ka viņi vairs sen nav vienīgie skolotāji un audzinātāji bērnam. Un eh, to vecāki bieži vien palaiž garām, jo mūsdienu pasaulē ir ļoti daudz eh, citi skolotāji, kas bērnus izskolo. Un, ja tagad vecāki tā prātīgi apdomātu, kur vēl jūsu, jūsu bērni iegūst informāciju. Un tā informācija ļoti būtiski tiek iegūta no masu mēdījiem, eh, eh, protams, draugiem, protams, skolas, eh, apkārtējās vides, tā, tā kas nav tikai mājas situācija. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs mūsdienu pasaulē vispār kopumā iegūstam informāciju ļoti daudz, uh, Un tā ļoti liela informācijas daļa ir piesārņota un būtībā izmetama izkastē. Un tas nozīmē to, ka tad, kad bērns piedzimst, tad e, vecāks saņemot šo brīnišķīgo dāvanu bērniņu, uzreiz ir jāsaprot, ka kas notiks ar informācijas plūsmu viņu bērnu dzīvē. Un es varu pastāstīt tādu nelielu piemēru. Es jau esmu arī diezgan daudz kaut kur publiski par to minējis. Ja iedomājamies, ka mēs tagad dzīvojam, mēs dzīvojam un dzīvoja cilvēki pirms 120 gadiem, uh, cik lielu informācijas daudzumu viņi saņēma visa mūža garumā, pirms šiem 20 gadiem, un cik ātri vai ilgi mēs saņemam tieši to pašu informāciju mūsdienās, to pašu informācijas daudzumu, ko tad cilvēks saņēma visa mūža garumā. Un izrādās, ka e, pētnieki to visu apkopojot, secina, ka to pašu informācijas daudzumu mēs saņemam vienā nedēļas nogalē, kā tad cilvēku visu mūžu garumā. Uh, Un, uh, un tiešām šī informācijas plūsma ir gan laba, gan arī ļoti piesārņot. Un bērni tajā informācijā ļoti apjūg. Un, um, un tas ir tas, kas, par ko ir ļoti vecākiem jādomā ne tikai tagad, kād, kādas vērtības viņi saviem bērniem ieaudzinās, bet kur viņi vēl paralēli saņem šo informāciju un ko darīt ar šo informācijas plūsmu. Un es esmu dzirdējusi bieži vien vecāki, kuri uh, ļoti lielās un, un stāsta un, un tik sajūsmināti ir par tiem saviem mazajiem viengadniekiem, divgadniekiem, kur tik prasmīgi māk ap, apieties ar eh, dažādiem gadgetiem un planšetēm un, un, un, un eh, vietāluņiem, tad eh, tas, ko viņi lielās, ir, godīgi sakot, tāds apkaunojums. Tas ir drīzāk tas, par ko vajadzētu bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem raudāt, nevis tagad uztvert kā uh, tādu milzīgu iegūmu bērnu intelektu attīstībā. Nē, visi šie vietāruņi tikai bērnu piesārņo un pats galvenais arī mm, eh, tērē bērna eh, kognitīvās spējas, intelektuālās spējas samazina ļoti krasi jau no pašas bērnības, un arī fiziskās spējas. Ja? Piemēram, acu ārsti eh, ļoti uzsver, kā bērnu, mazu bērnu redzē. Eh, viņi jau zvana trauksmes zvanus, kā mazu bērnu redzē tiek sabojāta. Pavadot šajos vietās, viņam vispār nevajadzētu zināt, ka tā, kaut kas tāds eh, ir un, un, un to, to nevajadzētu tuvumā bērniem laist. Ja? Un tas ir tas viens, ka tā informācijas plūsma, un otrs ir arī tas, ka mūsdienu pasaulē ļoti uh, nedraudzīgi ir likumiskajā audzināšanā. Atkal tas saistīts bieži vien ar šo pārmērīgo informācijas plūsmu un tādiem, tādu vērtību piedāvājumu, kas pilnīgi nav saskaņā ar tādām vērtībām kā pacietība, pazemība, um, spēja kaut kādā veidā dalīties vai spēja mīlēt un pieņemt kaut kādas atšķirības vai citu cilvēku kaut kādas nepilnības. Tas eh, vairs eh, mūsdienu steidzīgajā un ļoti materializētajā pasaulē vairs nav vērtība. Un es redzu, ka mūsdienu bērni aug ļoti neiecietīgi, ļoti dusmīgi, ļoti ātri aizskaitināmi. Bet tas pats ir arī ar pieaugušiem cilvēkiem. To mēs varam arī ļoti labi redzēt eh, informatīvajā, šajā virtuālajā pasaulē, ja, kur tik ļoti ātri tiek izteikti mm, kaut kādi pārmetumi, nosodījumi un vērtējumi, un kas nav saskaņā ar cilvēku cieņu un tādu augstāko iekšējo um, tādu vērtību audzināšanu un spēju šīs vērtības sasniegt. Un tas nav pilnīgi, nu, nu, pilnīgi saskaņā ar mūsu kristīgajām vērtībām un to, to, tos, ko Dievs mūs aicina mūsu skaistākajā Eh, veidā, kā mēs varam sasniegt savu cilvēcisko cieņu. Tad, kā atrast dialogu ar šo bērnu, ar kuru liekas, ka pilnīgi atšķirīgas vērtības, pilnīgi atšķirīgi skatījumi, un ka tā bērna trauciņš ir slēgts, un viņš vairs neko nevar uztvert no tā, ko vecāki mēģina ielikt iekšā. Nu, kā tad aizklaudzināties, lai nebūtu šīs domstarpības, lai neliktos, ka bērns neciena un, kā labot šo cieņas jautājumu pie vecākiem? E, nu, ta, tas, tas jau ir tas jautājums, kā, kā tur labot, ja? bet, e, bet, teiksim, ja mēs tā paņemam tā profilaktiski, tad pirmā lieta ir tāda, ka e, bērnam būtībā, e, ja mēs runājam par šiem tehnoloģijām, tad līdz 12 gadiem podziņa telefoni. Labās skolās, piemēram, sākuma skolā līdz 4. klasē, telefonu netiek bērniem atļauti vispār lietot. Ja? Nākamais, vecākiem ir jābūt ļoti vienotiem savā prasībās, lai bērni nesāktu manipulēt ar vecāku viedokli un nekļūtu par manipulatoriem kā tādiem savā ikdienā. Tas nozīmē to, ka uh, tētis un māma pauž vienu viedokli, un ja viņiem nav šāds līdzīgs viedoklis, tad viņi bērnu klātbūtnē neveic diskusijas vai dialogu par to, kā tad vajadzētu, ko, ko bērnam vajadzētu teikt. Nākamais ir ļoti labi, ja vecāki ir tiešām tādi stabili savā vērtībās un pārliecībās, viņi noteikti bērnam augot var ieteicināt arī bērnu kaut kādu būtisku lēmumu pieņemt pieņemšanā ģimenē. Un eh, bērnam ir labi, ja viņš redz, ka tās prasības, kas ir izvirzītas viņam, piemēram, Ir svarīgi, ka mēs sakārtojam īstabu, ka mēs ejam gulēt dēviņos, kad mēs eh, lasām grāmatas, ka tās pašas, vē, eh, nu, tādas, tādas ikdienas tādas, tādi ieradumi, eh, tās varbūt nav tādas pamatvērtības. Pamatvērtības ir kaut kas daudz nozīmīgāks un noturīgāks, bet arī šie ikdienas tāds ieradumus arī vecāki paši veids. Un ja, ja vēlas kaut kādas ikdienas, piemēram, Eh, lietiņas pamainīt, tad arī var sanākt visi kopā un kopīgi arī izspriest, kas ir tas labākais un kā visiem pieņemamā veidā to, to, to realizēs. Un, nu, tās tādas mazas niansītes, eh, ko, ko vajag realizēt, bet ehm, cieņas jautājums ir tas, kas eh, ļoti būtiski un pamatīgi tiek iemācīts bērnam jau 4, 5, 6 gadu vecumā, un bērns cieņu iemācās no tā, kā vecāki ciena paši sevi pirmām kārtām. Mēs cieņu bērnam tā ļoti grūti ir teikt, tev ir jāciena, pakratīt ar pirkstu un teikt, tev ir jāciena vec, vecāki cilvēki un, un tev jāciena ir vecāki un, un tā tālāk. Tas nestrādās. Cieņu iemācās tad, ja bērni redz, ka vecāki paši ciena sevi un ciena viens otru. Piemēram, um, tēvs, eh, viņam būs grūtāk iemācīt savam bērnam cienīt, eh, tad, eh, piemēram, māmu, ja viņš teiks, ka te, nu, tev mamma ir jāciena, un tu tā nedrīksti mammai teikt, bet daudz labāk būs tad, ja bērns redzēs, ka tētis savā būtībā ciena sievietes kā, kā, tā, nu, kā tādas. Viņš palaiž pa priekšu, viņš izturās ar pietāti, viņš nu, tas, tas delikātums un tā tālāk. Ja, nu, būtībā būs ļoti grūti bērnam pārliecināt par kaut ko citu un rīkoties citādāk, ja viņš to tādā pamatnostādnēs būs redzējis saviem vecākiem. Pirms, jā. es tomēr gribētu precizēt, ka nevar būt tāda situācija, ka, piemēram, nu, no bērna puses īstenībā cieņa tā ir, bet vecāki nesaprot to cieņu kaut kā. Nu, tāda ir tās paudžu atšķirība, tāda, ka viņi vienkārši viens otru nesaprot, nevis patiesībā tur ir baigā problēma nu, jā, e, tad, kad es strādāju ar pusauģiem, tad viņi bieži vien šo te e, pārmet un, un jūtas arī aizvainoti un, un tādi sarūktināti par to, ka viņi ļoti cenšas, bet vecāki to neredz un nenovērtē. Es, es to arī piekrītu, ka tā tas varētu būt. Un te ir ļoti svarīgi, ka uh, tajā pusauģu vecumā nepazaudēt to savstarpējo dialogu eh, ar bērniem, kas ir bijuši tad, kad eh, tas pusaudzīts ir bijis nu, vēl bērns. Ja? Un te atkal savukārt ir tāds labs ieteikums, ka vecākiem jau bērnam augot, it īpaši, ja ģimenē ir divi vai trīs bērni, izbrīvē tādu nedalīto laiku nedēļā tikai savam tam vienam bērnam. Nu, piemēram, veltīt eh, vienam no bērniem teikt, teicis vai mamma, veltīt tur piekdienas vakarus no 6 līdz 8, 2 stundas, pilnīgi nedalītā laika, kurā, kurā vecāks ir tikai ar savu šo vienu bērnu. Un, piemēram, otrs vecāks ir ar otru bērnu, bet, ja ģimenē ir trīs bērni, tad arī nu, savukārt sadalīt to laiku tā, lai eh, nedēļas laikā ir šis pilnīgi nedalītais laiks. Un šajā laikā bērnam esot ar vecāku, ļaut iespēju bērnam izvēlēties, ko viņš vēlas ar, vien, ar vienu no saviem vecākiem darīt. Nezinu, aiziet uz kino, eh, kopā paspēlēt kādas spēles, izbraukt ārā ar riteni. Eh, un šajā laikā runāt tikai par tām tēmām, kas ir svarīgi bērnam. Nepieminēt otru brāli vai māsu, eh, bet tikai runāt par viņu un arī vecākam pašam dalīties par savām jūtām, par saviem ikdienas pārdzīvojumiem. Bet arī tāds, eh, tāda uzmanība, kam vecākiem vērst, kad ne, neuzkraut bērnam kaut kādas savas rūpes un uh, tādas raizes par ikdienu, bet tiešām dalīties ar to, ko tas bērniņš var, nu, var nest, kas viņam var būt interesanti. Piemēram, dalīties arī par savām uh, jūtām un emocijām, kā pārdzīvo, un, un, un stāstīt par to, kā pārvar varbūt kaut kādas grūtas situācijas, piemēram, šodien darbā tur netiku galā ar kaut kādām situācijām, man pārņēma kaut kāds um, nu, liels satraukums. Ko tad es darīju? Es gāju ārā, es ieelpoju desmit reizes, es saliku visu pa plauktiņiem. Vai, mm, vai šodien man priekšniecība pateica, ka kaut ko es neesmu izdarījis, un arī es paliku tāds riktīgi dusmīgs un nezināju, ko es ar šo visu darīju darīšu. Tad es uh, mēģināju pārvarēt šīs savas dusmas, arī kaut kādā veidā pārslēdzot emocijas. Tad es sakārtoju savā galvā visu šo situāciju un aizgāju izrunāju priekšniecību, kā to varētu risināt. Tie ir tādi labi veidi, kā ļaut bērnam saprast arī, kā viņam rīkoties kaut kādās uh, grūtās situācijās. Bet arī ļoti svarīgi, lai šajā, piemēram, tajā nedalītajā laikā vai vispār ikdienā bērnu uh, bērnu, nedalīties ar bērnu kā ar draugu. Es ļoti bieži esmu dzirdējis, ka vecāki un māmiņas kā, palielās, un viņas saka, es jau ar savu meitu esmu vai savu dēlu esmu kā draugi. Kā draudzenes, un es runāju, varu pārrunāt pilnīgi visas lietas. Nu, nē, tas, tas ir pilnīgi nepareizi. Mēs saviem bērniem neesam draugi, un bērns, vecāks, tas ir tāds augstākā tas ir daudz augstāka pilotāža nekā būt draugam otram tam, šim bērnam. Un tad, ja mēs esam draugi vai draudzenes, tad mēs varam bērnam uzkraut tādus uh, smagumus un, un mugursomā ielikt tādus akmeņus, ar kuriem viņam jāstaigā tie ikdienā un jādomā, un viņam nav tādi jautājumi jārisina, ko mēs varam izrisināt ar saviem, ar savām draugiem vai draudzenēm. Tā ka tas arī ir ļoti būtiski. Un vēl, eh, lai tas eh, kontakts ar to bērnu tiešām risina, eh, veidotos tāds ļoti dziļāks, ir šī nedalītā uzmanība. Un ir arī ļoti svarīgi, lai bērns augot saņemtu pieskārienus, jo pieskārieni, tāds fiziskais kontakts bērnam veido uh, Eh, milzīgu tādu iekšēju mieru un drošības sajūtu. Un, ja tad, kad tas mazulītis ir mazs, tad viņš pats, jūs jau redzat, mēs jau visi redzam, kā bērniem augot, viņš pats ielien klēpi, viņam patīk, lai teicu, vai mamma pamasē muguriņu, pieskarās. Uh, Tad, piemēram, tad, kad ir pusaudzīts, tad jau viņš, eh, tas jau pat ir apkaunojoši. Māma grib tur, nezinu, apķert, vai tēvs tur, tur kaut kā arī piespiest savu pusaudzi vai iedot buču. Tas taču vienkārši ir apkaunojoši ārprāts, un tad ir tas atgrūdums, un tad vecākiem ir šī iekšējā izjūta, es vairs viņam neesmu vajadzīgs, bet tā arī nav taisnība pusaudzis, lai psihiski vesels varētu attīstīties, viņam dienā ir jāsaņem vismaz 14 eh, nu, pieskārieni. Un tad vecākiem gan ir jābūt ļoti radošiem, kā to izdarīt. Varbūt, nezinu, tētis tur kādā futbola spēles laikā uzsist uz pleca, vai mamma tur, nezinu, pinot, pinot vai ķemējot matus meitai. Nu, var sakot, tiem ir atkal jābūt visam gudriem tādiem pieskārieniem. Un vienmēr ir jāatcerās, ka, piemēram, pat ja tam pusaudzim ir šie šī mīlestības valoda, šie pieskārieni, tad noteikti pusauģu vecumā tie ir pavisam citi nekā tajā bē, paš, pavisam bērnības vecumā. Ja, piemēram, tam bērnam mīlestības valoda ir nedalīts laiks, tad noteikti tas nevar būt tas pats nedalītais laiks, kas tad, kad viņam bija 7, 8 gadi, kad patika, piemēram, tēte braukt makšķerēt, tad nu, varbūt tam 14 gadniekam galīgi tas šķistīs jau garlaicīgi, lai teica makšķerē viens pats, bet nu, viņš kaut ko citu gribēs. Tas būs cits nedalītais laiks, un uh, vecākiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā mainās šī bērna uh, Eh, bērnā mīlestības nevis valoda, bet eh, šīs valodas realizācija tajā ikdienā. Un vēl trešā lieta, kas noteikti ļoti svarīga, ir acu kontakts. Esam acu kontaktā vienmēr ar savu bērnu no šīs pirmās dzimšanas dienas līdz, eh, līdz līdz savai nāves, no <laughs> savam, savam nāves brīdim. Jo acu kontakts liecina otram cilvēkam, tu man esi ļoti svarīgs, tu man esi bezgalīgi nozīmīgs, es vēlos ar tevi būt dziļā kontaktā. Eh, un, un bieži vien ģimenē tās eh, soda veids ir šī eh, novēršanās un tieši acu kontakta ehm, liekšana otram cilvēkam, kas ir ļoti nežēlīgs un ļoti sāpīgs, jo tas savukārt liecina tu neesi, tu neesi nekas, uh, tu vispār neeksistē. Un, un tā ir ļoti sāpīga informācija, ko nekad nevajag nodot uh, saviem tuvē, tuvējiem cilvēkiem, nu vispār nevienam cilvēkam. Es gribētu vēl pabeigt šo tēmu. Tad uh, sanāk, ka galvenā iniciatīva ir vecāku pusē, bet ir tāda hipotētiska iespēja, ka bērns pats atradīs dialogu ar vecākiem, jo vecāki neko nemainīs savā attieksmē. Jā, bet tas no bērna prasīs milzīgs resursus. Ir, ir, ir ļoti pārsteidzoši gadījumi, kad eh, bērni arī, piemēram, atgriežoties ticībā, un es redzu, cik tas bērns ir nobriedzis un iekšēji eh, atradis šīs dzīvās attiecības ar Dievu un ir mierīgs, un, un cik viņš dalās ar to, kā viņš eh, atgriež savus vecākus pie Dieva vai nu, kaut kā stabilizē šo disharmoniju ģimenē. Bet tas no tā bērna prasa milzīgu, milzīgu spēku un resursu. Un te ir jā, vecākiem jāatcerās, ka viņi ir tie, kas tur šī kuģa stūri, un viņiem ir jāuzņems. Viņi ir šo bērniņu laiduši pasaulē, un viņi ir tie pieaugušie. Bērnam nevajag būt pieaugušākam par, par, par saviem vecākiem. Un es gribu tiešām vecākus mudināt būt stipriem arī tad, kad tas pusaudzīts mēģina sakustināt šo Eh, šo eh, nu, ģimenes, eh, ģimenes kuģi un atcerēties, ka neskatoties uz to, ka ārēji pusaudzes var radīt pilnīgi citu priekšstatu. Iekšēji pētījumi liecina par to, ka vecāki pusaudzim jebkurā gadījumā ir daudz nozīmīgāk par viņu vienaudžiem. Jā, viņš iet pie vienaudžiem meklēt Eh, kaut kādus eh, tēlus un augus, eh, kam līdzināties un atrast jaunus mērķus un uzdevumus dzīvē. Un tas arī ir ļoti svarīgi, bet vecāki viņam kā tāds, tāds drošības pamats un vispār pamats tādam būtiskam lēcienam dzīvē vienmēr paliks. Un būs. Un ārēji tas var izskatīties pilnīgi citādāk. Un te es vecāks gribu stiprināt. Esam ļoti stipri šajā, šajā, šajos lēmumos. Un man ļoti patika, ka viena Latvijā ļoti zināma narkologa uh, speciālista sacītais. Viņ, viņš, viņ te, viņš teica tā. Jā, protams, uh, diemžēl narkotiku un, un alkoholu un visu atkarīgo vielu, tieši tāpat gadžetu lietojums uh, mūsu zemē ļoti strauji pieaug, tāpat kā pasaulē vispār kopumā. Bet to var mazināt tikai vecāki. Mēs speciālisti, lai kas mēs būtu, lai dažādas jomas speciālisti, psihiatri, psihologi, narkologi un tā tālāk, mēs nekad nevarēsim izdarīt neko būtībā, ja mums nebūs komandā stipri vecāki. Un ja vecāki nolaiž rokas, tad mēs, lai cik būtu izmācījušies gudrības, mēs nevarēsim to bērnu labā izdarīt būtībā neko. Mums vajag pārliecinoši stiprus vecākus, kuri nav nolaiduši rokas un ir gatavi eh, komandā, bieži vien ar speciālistiem, bet iet un cīnīties par saviem bērniem un būt par saviem bērniem. Labi, Daina, mēs esam diezgan daudz runājuši par šo situāciju. Es ceru, ka pavirzīšu uz priekšu, tagad uh, skanēs dziesma, un uh, tad jau mēs turpināsim pēc dziesmas. Divas skudras reizes krustcelēs satikās, un abas par dzīvi runājās, pukstējā pamtai pasakā sirsniņa. Un man blakus ir mana māmiņa. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, man tie prieki ir kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus. Tu esi man. visas skudras, nāk, nāk jaunas pasakas. Tur ir rūķi, tur stārķines dāvanas, bet man blakus ir tava sirsniņa nomodām dusošām. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, kad vairs prieki nav kūgās un cepumos, bet nāk mieta. jutos, kā princese pasakā. joprojām ir apvienības laulāto tikšanās raidījums, mīlestības dialogs, un eh, ar jums kopā esam mēs, Edgars un Sigita. Šovakar ar mums ir arī psiholoģi Daina Žurilo, un mēs turpinam sarunāties par eh, izaicinājumiem, ar kādiem saskarās eh, bērni, vecāki audzinot bērnus. Pirms raidījuma mēs saviem kā, sekotājiem uh, Lūdzām, lai viņi padalās ar kādiem jautājumiem, ar kādiem izaicinājumiem viņi saskarās. Es saņēmu šādu jaut vēl vienu kā, jautājumu no vienas mammas. Viņa interesē arī šis te robežas un necieņas jautājums, cik ļoti bērnam ir jātestē pacietība, ja runāšana netiek ņemta vērā, kā ieaudzināt cieņu pret sevi, kā bērnam iemācīt godāt tēvu un māti, ja laba dzīve ir par daudz un pie visa gatava tiek. Kā bērnam iemācīt to novērtēt, nevis būt nepateicīgam. Un vēl viņai ir papildinājums. Katehisms mācot, ka nedrīkst bērnus izlutināt, bet jāsargā no rupjas stingrības. Rīkste un pamācība piešķir dziļu gudrību, kur ir tā robeža starp izlutināšanu un uh, to brīdi, kad vajadzīga rīkste. Un mums bija tāds mm. iekšējais mm. dialogs, vai tad tiešām vēl kāds izmanto rīksti audzināšanā, bet laikam jau izmanto vai apcer izmantošanas iespēju. Par godāšanu šķiet mēs jau runājām šodien, to varbūt varam izlaist, bet pārējo. Tad... Jā. Mm -hmm. Uh, jā, nu, es domāju, ka rīksta varbūt te domāt vairāk tādā simboliskā veidā, jo ir tā, ka rīksta un, piemēram, balss pacelšana Tas eh, tikai eh, signalizē par to, ka vecāki izjūt milzīgu bezspēcību. Un tas starp šo bērnu un vecāku ienes milzīgu plaisu. Eh, nu, tieši tāpat kā jebkurā cilvēkam, ja mēs paceļam balsi, tad, tad mēs redz, parādām savu vājumu un arī uh, parādām to lielo necieņu otram cilvēkam. Bet kas ir bērna audzināšanā? Divi tādi pamatstūrakmeņi, divas lietas - mīlestība un robežas. Un e, tad, ja ģimenē ir tikai mīlestība un tikai e, viena milzīgas rūpes par bērnu, tad kas ir pats interesantākais? Ka šādi bērni jūtas nemīlēti. Robežas ir tās, kas bērnam liek justies mīlētam, kas bērnam liek justies sa sadzirdētam, un bērnam tiek, liek justies e, tādam nozīmīgam savas ģimenes eh, nu, vidē. Un, um, Un tie vecāki, kuri neuzstāda bērnam robežu, viņi būtībā izaudzina eh, ļoti nelaimīgus cilvēkus, kuri pēc tam iziet sabiedrībā un saskarboties ar sabiedrības skarbajām robežām, jūtas ļoti apvainoti, kāpēc pret viņiem tādā veidā izturās. Un, eh, un eh, tas robežs tiešām bērnam parāda, ka vecāki, vecākiem rūp, kas ar viņu notiek. Piemēram, es zinu, ka ļoti daudz eh, arī mūsdienu bērni eh, pavada tiešām šajās tehnoloģijās. Un viņi saskars ar tādu informāciju, ar kuru viņam noteikti nevajadzētu saskarties. Tā ir seksuāla veida, eh, dažādi ļoti rūpīgi seksuāla veida uh, informācija. Un uh, šie bērni pēc tam ir tik ļoti lielā trauksmē, un viņi dalās ar šo informāciju saviem vienaudžiem, jo viņiem kaut kur to trauksmu vajag likt, un viņi nezina, kā to pārdzīvot. Un tad, kad viņi pieaug, viņi ļoti pārmet vecākiem, kāpēc jūs pieļāvāt to, ka man bija jās, jāsaskarās ar šādu, nu, šādiem milzīgiem pārdzīvojumiem, no kuriem nevar pat tikt pieaugušo vecumā vaļā. Ja? Un tieši tāpat arī dažādas izlutinātības, kad nu, bērni nu, tiešām viņi ir, tā izlutinātība var būt līdz tādam līmenim, ka tas bērns var kļūt pat vārdarbīgs pret saviem brāļiem, māsām, vienaudžiem un arī pret saviem vecākiem, jo, jo viņam vairs nav šīs robežas robežas, un viņš tiešām ļoti dziļi nelaimīgs cilvēks. Tā kā es vecākiem gribu stiprināt, nebaidieties saviem bērniem, uh, iemācīt uh, nu, gan šo cieņu, gan labestību, gan milzīgas rūpes uh, par, par citiem cilvēkiem, tad jūsu bērns augs tādā iekšējā Eh, nu, tiešām iekšējā eh, harmonijā ar to, ka es pirmām kārtām šajā dzīvē varu savaldīt sevi. Un tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Eh, jo mūsdienu cilvēki ļoti grib savaldīt pārēju, apkārtējo sabiedrību, lai viņi pakļautos viņu vajadzību apmierināšanai. Un šāds cilvēks ir tiešām dziļi, dziļi nelaimīgs. Mm, jā visā savā neapmierinātībā un tā tālāk. Un viens no veidiem, kā mēs vislabāk varam eh, saviem bērniem iemācīt tādu mm, spēju sevi savākt un, un, un augt tikumos, tas ir tad, ja mēs kā ģimenes ejam kalpot citiem cilvēkiem. Jo tas no mums prasa milzīgu spēku, milzīgu došanu, un tajās ģimenēs bērni izaug ļoti ļoti cilvēcīgi, jo viņi piedzīvo tādu um, nu, vērtību un likumu kopumu vienkārši ikdienas praktiskajā dzīvē. Man te bija viens jautājums no mammas tieši arī par šo kristīgo audzināšanu, un tas ir arī laikam tas, kas vecāks ļoti bieži nodarbina, kā nodot šo kristīgo vērtību saviem bērniem. Īpaši varbūt tās, nu, tad, kad uh, iestājas šis tīņu vecums un bērnos ieslēdzas šis te protests vai uh, citādās <laughs> vērtības, ko mēs jau daudz te runājam. Un, uh, nu, jā, kad viņi nu, maziņu tu paņem līdzi, viņš tur varbūt klausās, neklausās, bet liels pasaka, es vairs neiešu, man tas neinteresē. Mm. Jā, eh, ļoti bieži tā jāsaprot tā, ka tā, tā, tās attiecības ar Dievu var būt eh, nu, ļoti dažādos līmeņos. Varbūt cilvēkam vienkārši eh, vairāk tāda reliģiskā audzināšana par zināšanas par ticību, bet var būt ļoti dziļas attiecības ar Dievu, kurās uh, E, ir piedzīvot šī satikšanās ar e, Jēzu kā personu. Un e, noteikti tas notiek daudz labāk, ja ģimenē šī ticība ir dzīva un nav kaut kāda tā uzspiestība tam bērnam vairāk tikai kaut kādas formas pēc. Piemēram, man ir bijuši diezgan daudz tādu stāstu, kad, um, kad vecāki liek tam bērnam uh, tādas garas lūkšanas. Piemēram, man viens gadījums bija, kur meita, kas jau ir pieaugusi, viņa saka, es nevaru piedzīvot šīs attiecības ar Dievu, jo tad, kad es biju pusaudze, man māma lika rožu kroni vienai pašai uh, istabā lūgties, uh, visu to vienu rožkroņu daļu vai pat vairākas, bet reālajā dzīvē es neredzēju dzīvu ticību vecāku nu, dzīvē, kad nu, nebija tās vērtības, pilnīgi nebija tās vērtības, kuras man uh, varētu asociēties ar šo, uh, šo nu, dieva esamību. Un tagad eh, tam cilvēkam, piemēram, pilnīgi tāda atstum, atstumšana, <laughs> nu, eh, tāds distants ar Dievu. Viņš tieši negrib šīs attiecības dzīvās ar Dievu. Un, un te ir laikam tiem vecākiem drīzāk jāiet pašiem soli priekšā un jārada, ka tas viņam sagādā prieku, ka viņi uh, ienes šo uh, savstarpējo mīlestību, uh, ka viņi priecājas viens par otru, eh, ka viņiem ir savstarpējs gan humors, gan mīlestība, gan gatava pakalpot otram, otram savam pārī vairāk nekā no viņa prasīt. Un tas jau būs daudz vairāk, varbūt nekā kaut kādas tādas formas iemācīšana. Un vēl atceramies, ka pusauģu vecumā pusauģi aplaidīs tādu lociņu, pat tādām vērtībām, kas eh, ne, nesaistās vecākiem ar viņu iemācītajām vērtībām. Un nevajag tur noteikti krist izmisumā, to ir jāļauj arī tam pusaudzim pie, eh, piedzīvot, bet viņam vienmēr ir jājūtas mīlētam, gaidītam un eh, nu, ļoti nozīmīgam savu vecāku mājās. Neskatoties to, ka varbūt viņš pēkšņi būs rupjāks vai, vai daudz vairāk noslēgts, uh, Eh, norobežojies. Vecākiem ir jāsaglabā tā lielā stabilitāte un, un eh, nu, jā, jāturpina izrādīt to, eh, to mīlestību arī savam pucaudzim, tad, ja viņš nerealizē varbūt tajā dzīvē vecā gaidas. Es skatos uz tiem maniem man iesūtītajiem jautājumiem, un skatos atkal par vērtībām, bet uh, to es vairs nelasīšu. Bet šim jautājumam ir tāds tā papildu jautājums kā uzrunāt cilvēkus, īpaši ģimeni, kuru rīcība un uzvedība šķiet nepieņemama, tāda, ko nevēlies, lai bērns atkārto un iemācās, jo zināms, ka bērns mācās un vēro no apkārtējiem. Tu viņam māci nelikt kājas uz galda, bet kā kāds, nezinu, <laughs> onkulis vienlaik to dara. À, nu, ka tas, pus, ka tas, tas bērns to turpina darīt. Jā, jā bet, ne, nu, nu, bet, nu, vienkārši tu bērnam stāsti, ka tas nav labi likt kājas uz galda, bet rekur viņam dzīves piemērs saliek vienkārši kājas uz galda. Kā uzrunāt to, tos cilvēkus, à. kas arī rīkojās tā kā nepieņemami, jo nu, bērns taču mācās arī no tā, ko viņš redz. Jā, jā, es tikko arī publiskajā telpā biju tieši man bija šis e, e, īpašs raidījums par to, kā, kā tiešām uzrunāt uh, Eh, vecākus, un īpaši tas, ap citu, ļoti daudz vecāku sāpe, eh, piemēram, kā sabiedriskās vietās tantīts nāk klāt un zina labāk, kā to bērnu audzināt, un kā tur mm, vecāki ir nepareizi tur ģērbi vai, vai nepareizi izturās tad, ja bērns tur taisa kaut kādus niķus veikalā un tā tālāk. Un te vienmēr ir jāatcerās, ka ja mēs ejam klāt otram cilvēkam ar kaut kādām pamācībām, un nu, pārliecību, ka mēs zinām, eh, kā ir labāk nekā viņam rīkoties, un mēs ar kaut kādu nosodījumu vai ar kaut kādu savu gudrību, tad vienīgais, ko mēs varēsim pa panākt eh, no nu, tā otra cilvēka, ir pilnīgi viņa norobežošanos un, un dusmas, un to, ka tas cilvēks mūs nesaklausīs. To mēs nedarām. Tas nav un nav. Jo pirmkārt, mēs nezinām visu garo stāstu, kāpēc tā rīkojās bērni. Eh, kaut kādā konkrētā brīdī. Bet, bet tas, ko ja mēs gribam to otro cilvēku pamācīt, tad tur es labāk ieteiktu iet vai nu no kādu humoru, vai nu ar kaut kādu nu, tādu ļoti tādu, tādu vieglu attieksmi, kurā mēs varam eh, drīzāk padalīties ar kaut kādu savu pieredzi un pastāstīt, ka, uh, ka es arī, tad, tad kad audzināju bērnu, man bija tāds, tāds kaut kāds izaicinājums. Domāju, nu, kāpēc tas, tas bērns man visu laiku nezina, tās tos netīros trauks atstāja tajā izlietnē un nekad nenomazgā. Un tad es pamanīju, ka es kaut kādus tādus savus ieradumus esmu viņam iemācījis vai kaut ko tur izdarījis. Nu, daudz labāk, ka tiešām izmantot kaut kādu pavisam citu formu, tā pieaugušā cilvēka arī uh, varbūt tie, eh, tajā audzināšanas metožu izmaiņā eh, vai nu padalīties ar kaut kādu savu piemēru, vai kaut kādu humoru, bet nu, pilnīgi citu pieeju. Nevis tur tagad pamācot vai norādot, kā tas cilvēks um, nepareizi rīkojas. Jo te ir problēma nevis tajā, kādu saturu mēs nodosim tam pieaugušiem, bet kādā veidā mēs viņu uzrunāsim. Jo eh, parastie veidi ir tādi, ka tas otrs cilvēks norobežojās un mūs pieņem vairāk kā tādu. Uh, Nezinu, ienaidnieku vai nu, kaut ko. Jā, jā, jā, nu, tur, norobe, tur notiek norobežošanās, milzīga norobežošanās. Bet kā pasargāt, piemēram, savu bērnu, vai kā runāt ar savu bērnu, kurš regulāri redz, kā kaimiņš dauza ārdurvis mājai, piemēram, vai kā kaimiņš lai pāri puķu dobai, kas ir pie mājas. Nu. Un izdarīt ar to kaimiņu neko reāli nevar. Nu jā, <laughs> un izdarīt. Kā, kā tad, nu, savu bērnu, jo bērns jau redzot, arī mācās. Nu, nu kāpēc onkls var daudzīt durvis, mamma saka, ka nevar daudzīt durvis? Nu, es nezinu, es, te, es, te, es varbūt domāju, tā, nu, ja tagad onkls daudz tās durvis, tad es teiktu, paklausies. Nē, es ar to bērnu nu, arī šo starp citu ļoti, var, to jau varēju var ļoti ar to pārunāt. Saka, nu, man, redz, kā ir, man ļoti grūti ir uzrunāt, mm, jo viņš ir arī pieaudzis cilvēks ar savām domām, bet man ir bail, ka vienā brīdī tas, tā logu rā, rāms vai tā rūts var sākt, nezinu, ieplaisāt, vai kaut kas notikt, vai, vai kaut kas tāds, kad nu, varbūt padalīties arī par kaut kādām savām raizēm, bet, nu, labi, neuzlikt tam bērnam arī kaut kādu fobiju, protams, par to, ka tagad sabruks viena siena no, no tā, ka tas kaimiņš daudz durvis. Bet, nu, padalīties arī tiešām savām tām emocijām, ka tad, kad aiz, aizcērtās durvis, tad, vai man kaut kā iekšēji uzreiz es, es saraujos, nu, tas man kaut kā rada kaut kādu nepatiku vai trauksmi vai kaut kādas nu, tādas emocijas. Man liekas, ka tas pilnīgi nav pareizi, un, un tāpēc mēs tās durvis labāk pievaram tā klusiņām, lai netraucētu pārējos kaimiņus un lai nebojātu tur, nezinu, kaut kādu infrastruktūru mājās. Nu, par to jau mēs varam ar bērnu padalīties. Es tā domāju, ka tas jau ļoti, jo, bēr, jo kas ir vienmēr atceramies, ka bērnam nav pieredzes un bērnam, eh, piemēram, pozitīva pieredze, kā rīkoties kaut kādās konkrētās situācijās, mums ir jādod idejas. Piemēram, eh, par to pašu, kā, kā kontrolēt savas dusmas, ir tāda Tāpat uzvedība ar LV ir izstrādājusi piemēram tādas dusmu kontrolas spēles, ja, kurās ir dažādas situācijas skolās, piedāvāts dažādas situācijas mājās, un mēs ar bērnu varam izvēlēties šīs situācijas. Un, piemēram, skatāmies, nu, tagad viena situācija, kaimiņš iet pāri puķu dobei vai uh, aiziet uz skolu, un tur Jānis vienmēr ejot garām man uzgrūžas vai uh, nomet uh, manas uh, mantas no, no skolas sola. Un tad tai pašā spēlē, piemēram, dažādas situācijas risinājumi. Tātad, ko tu dari šajā situācijā? Aizēju pierun, paga, parunāt ar skolotāju, desmit reizes ielpoju. Uh, um, ehm, nu es nezinu, vēl, vēl kaut kādi dažādi risinājumi. Ja? Un tagad tam bērnam ir iespēja izvēlēties, kuru no šiem risinājumiem svaru šajā situācijā uh, labāk izmantot. Un tāpat vecāks arī var dot, ja viņam ir kaut kādas dažādas situācijas, ko risināt, viņš var uzrakstīt, piemēram, uz lapiņas šo situāciju. Un viņš var uzrakstīt arī e, 3, 4, 5 situācijas risinājumu veidus un vienmēr atstāt arī kaut kādu situācija, kurā nu, kaut kāda risinājuma veida, kur bērns var pats piedāvāt savu risinājumu. Un tad ar bērnu kopā ņemt šo situāciju un vilkt šīs lapiņas un ļaut bērnam izvēlēties, kāds būtu labākais šīs situācijas risinājuma veids. Un bērnam ļaut arī pašam piedāvāt kaut kādu situācijas risinājumu veidu. Un tad mēs esam gudri vecāki, jo mēs dodam bērnam idejas, kā pozitīvi dažādas grūtas situācijas varam risināt. Jo pretējā gadījumā bērni risina, kā viņi to prot. Piemēram, dusmas. Ja mums uznāk dusmas, tad mums ir jāzina, ka dusmu, eh, tas ātrākais risinājuma veids ir fiziska izlāde un tas Jānis aiziet uz to skolu, ja viņš sadusmojās, tad tajā brīdī, kad viņš iesit kārlītim, viņš saprot, ka viņš vienkārši kolosāli brīnišķīgi jūtās. Viņš ir izlādējis savas dusmas, un viņš pieņem šo pilnīgi greizīju veidu, kā labāko dusmu risināšanas veidu, jo viņam nav izstāstīts, ka ir cits veids, kā tu vari šīs dusmas izlādēt. Un viņš nākamajā situācijā noteiktam kārlītam atkal cvetējs, jo viņš ļoti labi pēc tam sajutīsies. Bet mēs taču varam tam bērnam iedot daudz labus veidus, kā mēs varam šīs dusmas izlādēt, un arī fiziski izlādēt. Ja? Eh, bet labā veidā, nevis sitot otram cilvēkam. Tā kā mums ir jādod bērnam idejas, kā risināt tās lietas. Nu, <clears throat> mums laiks ļoti strauji iet uz priekšu. Un jau tādā beigas tuvojās, es gribu nolasīt vienas vecmāmiņas viedokli. Viņš bija ļoti garš, bet man viņš patika. Mums ir trīs meitas. Esmu no tām mamām, kas nesteidzās skriet uz darbu, bet pati audzināja, vadīja meitas uz mazo bērnu skoliņu līdz pat skolas vecumam. Skoliņā vecākiem tika piedāvāti kursi par bērnu emocionālo audzināšanu. Kursi iekļauj sevī ļoti daudz informācijas par un audzināšanas metodus. Pateicoties kursiem, tā pa īstam sāku saprast bērna vajadzības, emocijas, attīstības pakāpes Tas viss notika apmēram 20 gadus atpakaļ. Šobrīd daudz informācijas vecāki var atrast internetā, un to ir jāizmanto, jo mēs nepiedzimstam kā vecāki, mums pašiem jāattīstas. Vēl mēs uzskatām, ka bērnus vienmēr jāņem līdzi vienalga kurējam, vai dabā, vai braucam ceļojumos, vai uz baznīcu. Mēs nekad tos neuzgrūdām ne vecvecākiem, ne tantēm vai onkuļiem pie, gribu piebilst, jo jaunāki bērni, jo dabiskāk viņi pieņem lietas, kas notiek viņiem apkārt. Viņi ar prieku nāk uz baznīcu, svētdienas skolu, pieņem lūgšanu un lūdzas. Ļoti svarīgi attīstīt bērnus visās situācijās un laicīgi pamanīt kādas problēmas, runāties. Šobrīd esam vecvecāki jau četriem mazbērniem un novērojam, ka mūsu uznoti ļoti daudz laika pavada internetā, kas traucē um, bērniem un vecākiem veidot veselīgas attiecības. Piemēram, uznots aizved mazdēlu uz futbola treniņu, palaiž pie treneru, pats sēž tribīnēs un visu treniņu laiku skatās telefonā. Tas pats notiek mājās. Man pašai, kā Omei, bērni ielādēja telefonā kidi kanālu, lai divu ar pusgadus vecā mazmeitiņa skatītos šo kanālu, kad no rīta ierāpjas manā gultā. Īsā laikā tas noveda līdz tādai atkarībai, ka vecāki nezināja, ko darīt. Es vienkārši liku to kanālu izņemt. Pakāpeniski atkarība izkusa, pieskrien, paskatās bildītas, noliek telefonu. Vēl novēroju gan no saviem bērniem, gan no mazbērniem, vienalga vai vecāki darīs labas vai sliktas lietas bērnus, bērni viņus atdarinās. Nu, tāds lūk, piemērs no kādas vecmāmiņas, kas padalījās ar savu pieredzi. Šeit tas, tas ir, man liekas, visi tie gadījumi, ko tu Daina minēji, tie visi reāli ietverti kā, kā reāla pieredze. Gan viedierīces, mm. gan, eh, gan vispārējais. Jā, jā, nu te, te ir tāds tiešām man patīk, kad ir ļoti gudra un vieda vecmāmiņa, un tas ir ļoti labi. Un uh, vēl tikai piebildīšu par to, ka angļiem ir tāds teiciens, neaudzināsim savus bērnus, bet audzināsim paši sevi. Un tas ļoti attiecās uz šo viedierīču lietošanu. Un tad arī tagad, starp citu, vadot sadarbināto vakarus, eh, viena tāda ļoti svarīga tēma, ko jauniem cilvēkiem mēs arī liekam pie sirds. Domājiet, ko jūs ienesīsiet savā ģimenē, un viedierīcis ir trešais vai ceturtais liekais, kas ir jūsu starpā, un ko mēs ar to darām. Un, ja, un iedomājieties, kādu informāciju mēs pirmām kārtām lietojot viedierīci sava bērna klātbūtnē nododam. Mēs nododam pirmām kārtām informāciju, ka mums ir svarīgākas lietas par tevi. Tu neesi tik svarīgs un vērtīgs. Un pēc tam mēs varam brīnīties, kāpēc bērns neciena mūs, tāpēc ka mēs neesam viņu cienījuši savā tajā, viņa tajā attīstības gaitā. Un, ja es dzirdu, ka divarpusgadniekam tiek iedota viedierīce, man vienkārši jautājums, kāpēc, kas notiek vecāku galvās? Es palieku vienkārši nikna un ļoti dusmīga. Atcerieties, mīļie vecāki, tas ir tieši tāpat, kā jūs dodat narkotikas, uzsēdinat uz ādatu. Tieši tāpat tā ir tā nomofobija, un viņa neatšķirās ne no kā. Jūs sākat dot narkotikas savam divgadniekam vai iedodat viedierīci, un viņš no šīs adatas jums būs ļoti grūti noņemt. Tik ilgu laiku, cik jūs būsiet devuši to adatu viņam, tik ilgi jums būs arī pēc tam jānoņem. Ja jūs no divu gadu vecuma dosiet tagad bērnam un at attapsieties tajā 14 gadniekā, ka viņš nebūs klātašo šajā dzīvē, viņam vispār nekādas intereses vairs nebūs, un viņš būs īgnis un niknis un neiecietīgs tajā brīdī, kad jūs mēģināsiet pieskarties viņa telefonam, tad rēķināt atņemat no 12, 4 gadus, tad jums tie 12 gadi būs viņu jārastē no šī te, un viņš ne, nebūs reāls cilvēks. Ja? Un tas cilvēks būs tāds, kuram nekas būtībā neinteresē. Viņam viss būs garlaicīgi. Viņš vienkārši nezinās, kā sevi atrast reālajā dzīvē. Un atceramies, ka virtuālā pasaule ir tieši tikpat reāla kā reālā pasaule. Un mūsu smadzenes būs pilnīgi uh, pārveidojušās, pielāgojušās šai pasaulē. Un sāksim ar to, ka viņam intelektuāli, kognitīvi būs grūti pievienoties reālajai pasaulē, jo viņiem būs paz, pazudusi atmiņa, Viņiem būs iestājis funkcionālais analfabētisms, kas nozīmē to, ka bērns ne, neizprot valodu. Jā, viņš zinās, kas ir suns, kaķis, māja, zaķis, bet tad, kad jūs saliksiet šos terminus teikumos, kas sastāv vairāk no trim, četriem vārdiem, Viņš vienkārši neustvers to domu. Tas saucās funkcionālais analfabētisms. Mēs esam apzaguši savus bērnus nenormālā veidā, atru, ļaujot viņam atrasties tik maziem šajās viedierīcēs. Un, un, un viņi pēc tam vienkārši nezina, ko darīt reālajā dzīvē, un viņam neinteresē šī reālā dzīve. Un viņi šajā virtuālajā pasaulē piedzīvos pilnīgi visu. Un man ir tādi smagi gadījumi, kad bērni reāli, ka cilvēki reāli var, ir gatavi nomirt. Tikai, tikai dēļ tā, ka viņi vairs nevar iziet no šīs tehnoloģijas. Viņi pasūta mājās ēdienas caur internetu, viņiem seks notiek caur internetu, viņiem vispār vairāk nav nekādas cits, nav pat iemaņa, nav nekādas intereses. Un viņi nekā nevar eh, vairs eh, atrast savu, nu, savu dzīvi reālajā pasaulē. Nelaimīgi cilvēki. Labi, Daina, mēs teiksim tev lielu paldies. Mūsu laiks ir nepielūdzams. Teikšu tikai to, ka, ja vēlaties parunāties klātienē, tad mēs piedāvājam šādu iespēju laulātiem pāriem no 10. līdz 12. maijam pavadīt burvīgu nedēļas nogali kuldīgā. Informāciju par to visu varat atrast mūsu mājaslapā www.laulātiem.lv vai arī mūsu Facebook un Instagram kontos. Arī Tur jūs varat atrast citu informāciju par to, ko mēs darām. Un ēterā mēs ar jums tiksimies 12. maijā, bet noslēgumā laulāto lūkšanu. Kungs, Jēzu, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdz man vēl labāk ieklausīties manā sievā, palīdz mums apusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās, un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdz mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdz mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Amen. Ar Dievu! Mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.